të cilën Allahu subhanahu wa taala ka zbritën vetëm për besimtarët, muaj në të cilën Allahu fal gjunahet me të madh, muaj të cilën Allahu lëshon rahmetin e tij, muaj në të cilën Allahu i bashkon këta muslimantë, muaj në të cilën mund ta quajmë tash i dersit dhe i mësimeve, edhe pse s'ka qenë traditë te të parët tonë që të kenë derse për Ramazan. Se ky muaj është muaj i ibadetit, o vllazni. Muaj të cilën më shumë ti muslimani që duhet me mbledhë. Ajo është ibadeti, të bësh dua shumë, lutje, të bësh namaz shumë. Namaz nismi pita ajo namazi i natës që e bëjmë taravin, që falmi namazet vullnetare, namazin e duhasë, që falim namaze tespihut, që falmi namaze të abdestit, që falmi namaze të xhamisë, që falmi shumë sunete, nuk folmi për farzet. Por folmi për sunete të cilën nuk janë traditë tek ne, por bukfalisht mund të me thonë se ky muaj është muaj ibadetit, a jo i derseve dhe i derteve. Por, çka me bo kur halli i muslimanëve është sot i tillë, të cilën pak lexojnë, të cilën pak ndëgjojnë, të cilën pak praktikojnë fenë e Allahut, kështu që jemi detyru çdo hoxhë në çdo xhami të angazhohet dhe ta tregon fenë e Allahut subhanahu wa taala. O vllazni, dersin sot që e kam pregadit para jush, është një ders të cilën po thuaj se është aktuale me e tregu çdo hoxhë sot. Ajo është, a thu vallahi, na e dojmë pejgamberin alejhi salatu ve selam vërtet. Jemi me një kohë të cilën shahet feja me të madhe. Jemi me një kohë të cilën shahet pejgamberi alejhi salatu ve selam me të madhe. Jemi me një kohë të cilën Jo vetëm se qafirët luajnë me fenë tonë, po edhe muslimant luajnë me fenë tonë. Edhe muslimant o vllazni. Shkaku ku është? Shkaku është se ata nuk ulen që ta mësojnë fenë e Allah subhanahu wa taala. Nuk ja dinë rëndësin pejgamberit alayhi salatu wassalam. O vllazni, shiqoni pak Se çka thot bota për muslimant? Çka thot bota për Muhammedin alayhi salatu wassalam? Ngrehet papa udhëheci i krishterëve Benedik 16-ti thot se Muhammedi nuk i ka mësu sallallahu alaihi wasallam nuk i ka mësu muslimant përveç se me bo terrorizëm. Bota luan me muslimant, fotografojnë Muhammedin alayhi salatu wassalam me bomba në krye. Lujnë me muslimant, ja masin impulsin. Muslimant janë të vdekt, muslimant janë n'gjumë. Po, vlazni, kjo tem duhet me qenë shumë aktuale sot te muslimant. Nuk e dallojmë kush është ma i mirë edhe ma i dashëm te Allahu gjithë pejgamberët janë një. Por që i ka ngrit Allahu janë pesë pejgamber. Nuhun alayhi salam. Musan alayhi salam. Ibrahimin alayhi salam. Isan alayhi salam dhe Muhammedin alayhi salatu wassalam. Janë pejgambert e ngritur Dhe prej tyre ma t'dallum e ka bo Muhammedin alaihi salatu wassalam, njeri i cili para pe, pejgamberllukut, para se me u bo Resul Allah, njerëzit mushrik tregojshin histori për ta. Nuk folshin përveç se mirë. Atij ja ngjitën një emër besnik, ai kurrnjëherë nuk ka rrejt. Balli i tij kurrnjëherë nuk ka ra sexhde putit, nuk ka adhuru përveç se Allahun subhanu wa ta'ala. Njeri i cili goja e tij gjithher të vërtetën e ka fol, dhe po ashtu Allahu e ka ruajt deri kur i erdh pejgamberlluku. Kështu që Allahu e dalloi dhe e veçoi 40 vjet dhe e boni pejgamber të vetin. Dhe pastaj deshti Allahu subhanahu wa ta'ala që ta jep kontributin e tij në Meke njëmdhet vjet me radhë, kurse trimdhet vjet, njëmdhet vjet me radhë në Medine, e trimdhet vjet në Meke duke shpjegu fenë e Allahut subhanahu wa ta'ala. O vllazni, erdh ky burrë dhe na qiti prej territ, e dini ju fort mirë, E gjeti popullin, lojë dhe rob për persianët dhe romakët. Pejgamberi alejhi salatu ve selam me iznin e Allahut e shpëtoj, e shpëtoj atë popull dhe ka, ka tregu drejtësi dhe ka tregu shumë urtësi t'madhe. Dhe kështu që 1400 e sa vite, islami qaj islam, Nuk i humbet shija, vetëm se burrët e Islamit sot nuk janë prezentë. Po qata burrat që e rrethoshin pejgamberin, sallallahu aleyhi vësallem, që mirrshin mësime pi atij, që çliruen botën o vllazni, qata sahabe, që çliruen botën mërrinë në lindje dhe në perëndim, erdhën muslimanët e kësaj kohe, e humbën edhe qat që e patën. Shkaku pse? Shkaku se na je, jemi largu nga feja e Allahut subhanahu wa ta'ala. Shkaku se na nuk e dimi pejgamberin shumë në hak. Na nuk punojmë për at pejgamber, alejhi salatu wa salam. Na ka shkel kufri o vllazni, luen bota me ne, sepse na e kemi lon islamin pas shpine, Sepse na nuk lexojmë, sepse na nuk e praktikojmë Islamin. Një herë një dijetar i famshëm ka qenë në Francë, e kanë quhet Hasan al-Banna. Rahmetullahi alejh e mbytën në Egjipt, muslimanët e mbytën, kinse muslimanë, e mbytën në Egjipt se ka dasht të bëjë revo, revolucion në shtetin e Egjiptit të bjen sheriatin e Allahut. Por nuk ju dha mundësia disa gazetarë këtë dijetar e kanë pitun. I kanë thonë, çka u shkaki me ju? Ju dilni derse tregoni. Tregoni se islami ju ep përparsi bashkimit. Nuk jeni të bashkun. Islam tash tha se i ep rëndësi islami diturisë. S'jeni të arsimun? Ku e keni arsimin? Nuk jeni të zhvillum? Thot i dhatë përparësi pastërtisë, s'jeni të pastër, s'jeni shembul. Ai filloi me keshë, tha, për me ta dhonë përgjigjen unë, duhet me shku me krasu fen time dhe fen e juaj. Thot, a e dini se feja juaj ka pasë n'dorë Evropën gjithherë. Thot, sa ishte Superfuqi kisha tek ju, i mbytët dijetarët. Kush e mbyti Nikolla Kopernik? Kush e mbyti Galileon? Kush i mbyti këtë edhe këtë? Thot kisha i mbyti se shkenca me truri i shnosh është e kundërt me fen e gabuar që e keni ju. është e kundërt. Thot, por kur e lat ju fen e gabuar përparut, Në këtë lëmi t'dynjas, hecët përpara, thotë vallahi, tash do shkoj te feja ime, derisa ishmi na musliman, derisa na e dishmi Allahun hak, e dishmi pejgamberin hak, punojshmi për këtë islam, a di kush kemi qenë ne? Ne kemi qenë ato burra që këtë Evropës i kena dhonë mësim. A dini se ju, si romak, Ju si krishter për me shkrujt një numër të madh me miliona në mur duhet një anë muri me shkronjët romake. A e dini ku u ka zbulu zeroja? Zeroja u ka zbulu te muslimant. Thot kur u zbulu zeroja 200 vjet, 300 vjet përpara bota heci. A e dini ku i ka bazat medicina? Te muslimant. A e dini se ku i ka bazat gjeografia te muslimant? A e dini se dituria te muslimant paguhet me altan? Kush ka shkrujt libër, vetëm me altan e kanë pagu o vllazni përpara halifatet. Thot, për fat keq, kur e lamë na fenë pas shpina, Allahu na ka mposhtë. Qikjo është rezultati. Qikjo është rezultati se Allah thot, Studio, hulumto, kërko, ku i ki hulumtimet e, ku e ki fmin tashti, në kafe. Çka din aj, edhe këtë dynja edhe atë dynja e ka humbun, edhe këtë dynja edhe ahiretin. Subhan Allah. Mos dalmi jashtë temës. Por dertet janë të mëdha, ja vllazni. Nuk dim ku me ja nis, nuk dimi ku t'ja nismi me tregu. Problemet defektet janë vi te hoxhallart, vi te alimtart te dijetart, po ashtu edhe te populli, se që ai hoxhë edhe që ai dijetar edhe që ai shkencar, del pi qëkti rrethi që këtu. Shka u shkaki, pse na në gjumë deri tash? Për atë duhet me i hap syt, duhet ta dim njëherë kën e kemi Allah, kën e kemi Zot, Çfar sakrifice bëjmë na për atë Zot. Me na marr Allahu shpirtin tash moment. Edhe do të na pys neve te vorri do të na thot. Tash je i lirë, je me mu duke bisedu. Çka ke punu ti për hir timin Zot? Çka t'i thojmë Allahu subhanahu wa taala? O vllazni pak punim për Allah na. Për atë Na e dimi e dimi pejgamberin alaihi salatu wa salam, prijës të muslimanëve dhe duhet ta duajmë atë ma shumë se çdo send dhe ta çmojmë dhe t'i tregojmë botës se atë e kemi Resulullah dhe me atë mburemi dhe me atë do të fitojmë inshallah na si musliman. O vllazni. Por krejt defekti është se Na pejgamberin alejhi salatu e selam me gjuhë e dojmë. Nëse edhe me zemër e dojmë praktikën e pejgamberit alejhi salatu e selam ku e kemi na. A e dini se baza e dytë e islamit mbas Kur'anit është sunneti i pejgamberit alejhi salatu e selam. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë Wa ma atakum ur rasulu fe khudhu Wa ma nahakum anhu fentahu Thot çka t'ju jep pejgamberi i juaj atë mirre. E çka t'ju ndalon largonu. Pejgamberi alejhi salatu vesselam për sunetin e tij thonte se është vahi. Është vahi, thojke kur më zbritke Allahu mu Kur'anin, ma zbritke edhe një tjetër, ajo është suneti im. Po ashtu pejgamberi alaihi salatu wassalam haxhin e fundit haxhin e fundit o vllazni haxhin e lamtumirës ju drejtojke muslimanëve dhe ju thojke ju kam lanë unë dy gjana juve nëse ju kapeni për ato nuk do të humbeni kurrnjëherë nuk do të humbni për një, kurrnjëherë ajo është Kurani im dhe sunneti Kurani i Allahut, fjala e Allahut dhe sunneti im praktika ime. Nëse kapet dikush për ta, nuk humbet kurrë një herë o vëlla i dashur musliman. Po sot sunneti i pejgamberit u ka bo tan sikur një sen që nuk dihet. A e dini o vëllazni se unë do t'i tregoj inshallah më vonë Se cilat janë shenjat, alametet që njeriu me të vërtetë e don pejgamberin alaihi salatu vesselam? Aty do të shpjegoj ama s'gjandi, thom se shumica e muslimanëve sot nuk ja mësojnë fëmis një sunet pejgamberit, nuk ja mësojnë një hadith pejgamberit, për po kur e marrin fëmin të gjonë që e ulin, ulu thot biri jem, ose bija jeme ta kallzoj unë një prall ty. Një prall, pralla është rren, Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, edhe kur të luni mos rreni, tu lujt mos rre. A pralla është rren? O vllai i dashur musliman, duje pejgamberin, mësoja fëmis tand një hadis vend t'prallës. Mësoja një mesele vend t'prallës. Se a e don ti vërte pejgamberin alayhi salatu wasalam? E nëse e don, atëherë suneti i pejgamberit pi gojës tënde nuk heket kurrë një herë. Po ashtu, Allahu subhanahu wa taala na tregon se me të vërtetë suneti i pejgamberit është vahj, ka thënë A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa dhikrun yuha. Ka thënë ai nuk ka fol pi hamendjes vet. Kurrë një herë, jo vallahi, pejgamberi Allah s'ka fol pi hamendjes vet. Thot çdo sen çka e ka folën, vetëm se e ka fol atë që ja ka zbrit Allahu subhanahu wa taala. Shkuan sahabit, u ankuan te pejgamberi